Píosa 1. Tá bealach an N15 idir Bealach Féich agus Leifear, cóngarach do Chaisleán na Finne, druidte faoi láthair mar gheall ar thaisme bhóthair. Tharla an taisme ag a seacht ar maidin. Tuairiscíodh go raibh dhá chapall ag rith ar an chuid sin den bhóthar agus gur tharla an taisme nuair a rinne tiománaí iarracht na capaill a sheachaint. Cuireadh fios ar na Gardaí agus ar na seirbhísí éigeandála. Tuairiscíodh gur tugadh cúigear go dtí an otharlann i Leitir Ceanainn ach nach bhfuil siad gortaithe go dona. Dúirt an Garda Liam Delap go raibh fadhb le hainmhithe ag dul ar strae ar na bóithre ag éirí ní ba choitianta agus go gcaithfeadh na húinéirí aire ní b'fhearr a thabhairt dá n-ainmhithe chun a chinntiú nach dtarlódh sé seo arís. Tá an trácht á chur ar mhalairt slí ag na Gardaí agus ceaptar go mbeidh an bóthar dúnta go dtí a trí a chlog ar a luaithe.